Har du nogensinde tænkt, jeg vil gerne prøve noget nyt? Eller hvorfor der kun skal være et svar på spørgsmålet, hvad laver du så? Vi tror på, at det aldrig er for sent at prøve nye ting, så det har vi sat os for. Og det tager vi ud og gør sammen med nogle dygtige entusiaster. Mit navn er Ida Nøjbert. Jeg hedder Jon Bjernhoff. Og velkommen til sæson 5 af Med noget på spil. Nybegyndernes guide. Hej Jon. Hej Ida. Velkommen tilbage. Tak for sidst. Har du hygget dig, siden vi sidst var hinanden? Det synes jeg, stille og roligt. Øh, ikke nogen store revolutioner, men øh, stille og roligt. Nej, desværre. Øh, heller ikke i mit liv. Ja, det, har gået, øh, det har gået stille og roligt for sig. Jeg må sige, øh, jeg har lidt ondt i benene. Okay. Og, ja. og som sidst vi snakkede om, så er jeg jo, øh, så er jeg jo forfalster. Det øh, bliver tit det, jeg bliver stemlet for, og jeg kan godt mærke, at det er måske lidt min egen skyld, for jeg snakker lidt meget om det. Øhm, Hvorfor er det vigtigt at fortælle om, du forfalster? Fordi at jeg har ondt i mine ben. Og det er noget, folk ikke fortæller om at flytte til København. Det er, at man cykler. Det vidste folk godt. Men hvis man er fra sådan et sted som mig, hvor der er så langt ting, hvor der er så langt imellem alting, så cykler man ikke så meget. Mm. Og så hmm. flytter man herind, mm. og så kan man cykle frem og tilbage hver dag. Og man når altså et punkt, hvor de der ben, de kan ikke mere. Og det var mig i dag. Så jeg har taget s toget herind, hvilket er meget unormalt, for jeg plejer altid at hoppe op på min cykel, men jeg, min ben kunne simpelthen ikke mere. Altså som øh, en, som har boet i København øh, i en del år, så vil jeg sige, at øh, man vender sig til det. Ja. I, I dag, der synes jeg bare, at det er hurtigere, nemmere og billigere at cykle. Det er det også. Selvom, selvom det regner lidt udenfor, så bare stiger sted, altså. Pytskidt. Ja, ja. Det blæste os mega meget i dag, så det var også tungt at cykle. Pjat. Nå, nå. Det, øh, spørg mig igen om 17 år, så kan det være, at, øh, at, øh, pipen har fået en anden lyd. Så tager vi den derfra. Jamen, altså, øh, som sidst, så, øh, så skal vi igen også i dag prøve noget nyt. Hvad skal vi prøve? Vi skal danse. Fedt. Vi skal danse hiphop. Det er også lidt nøjeren. Det er meget nøjeren. Det bliver så sjovt. Jeg glæder mig virkelig meget. Men øh, jeg tror også, det bliver en lille smule, øh, lille smule udstillende. Fordi at øh, i modsætning til Counter-Strike, hvor vi var hjemme hos, hos Mads, og det var bare os tre, vi hyggede, og så skal vi jo ud over at være sammen med hinanden, at se hinanden danse for første gang, så skal vi også på et dansehold med mennesker, vi aldrig har mødt før, og forhåbentlig ikke kommer til at møde igen, efter vi har gjort os selv til grin. Altså, det kan da godt være, at vi får nogle, øh, får nogle nye venner måske. Og man kan jo håbe, fordi det er jo også en del af det der med at, at, at springe ud i nye ting. Det er jo, at, at man nogle gange får jo venskaber, fordi man deler samme interesse ved, mm. at man begge to synes, det der med at gå til dans er mega sjovt. Det er en klassiker. Ja. Vi skal danse hiphop, og det tror jeg er, øh, det er spændende. Jeg at det er en stilart, der er sådan... Den er måske, jeg tror ikke, jeg synes, den er lige så skræmmende som mange andre stilarter. Hvorfor ikke? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror, at, at det der med, hvis man danser sådan noget uh, contemporary eller, eller ballet, det er meget teknisk. Ikke for at sige hiphop. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke offender en hel masse. Hiphop er sikkert også vildt uh, teknisk, det tror jeg på. Men jeg tror, at, at det måske er nogle moves, man man øh, laver lidt oftere. For eksempel, hvis man har, øh, har været en, en smule i byen. Det kunne jeg godt forestille mig. Og noget, nok også musik, man har hørt lidt oftere. Det tror jeg på. Altså, jeg har jo... Øh, I en del år, der havde jeg et rigtig fedt band. Ja. Hvor vi spillede øh, noget rigtig lækker hiphop med en øh, super dygtig freestyler. Okay. Live hiphop. Øh, ikke nogen computer eller pladespiller, men øh, trommer, bass, nogle gange en guitar, nogle keys, en blæser, lidt øh, on and off og så øh, to rapper og en sanger. Og altså, det var virkelig sjovt, men på trods af, at jeg faktisk har spillet en del hiphop, og lyttet en lille smule til hiphop, ikke så meget, men øh, altså, så har jeg, faktisk, har jeg ikke sådan noget klart billede af, hvad hiphop dansk går ud på. Nej, det tror jeg også er meget færre. Jeg tror også, at musikken er meget anderledes end, end det, man danser. Det, det, den tror jeg godt, jeg vil købe mig ind på og sige nu. Men jeg kan mærke, at øh, når jeg lytter til noget hiphop, hvilket jeg har gjort i forberedelse til dagens episode, så, øh, så kan jeg godt mærke, at jeg får lyst til at, at komme ud og ryste min krop. Du er klar? Jeg er klar. Fedt. Så meget klar. Men øh, jeg tror også, det er fordi, jeg, det her, det er måske noget, jeg har en lille smule mere erfaring med, end, øh, end du har, Jon. Og som du har spillet hiphop, så har jeg gået til, øh, gået til gymnastik rigtig meget i mit liv. Okay. Og det er måske lidt noget andet, end at gå til dans. Det er 100% noget andet. Men vi ligesom også skulle danse en smule imellem, at vi har sprunget på de her øh, springredskaber. Og der kræver ligesom også, at man har lidt rytme. Og det var lidt nogle forskellige ting, vi dansede. Så jeg tror, at der, der, der, øh, der har jeg måske lidt erfaring, men jeg har aldrig taget en danseteam i mit liv. Udover at jeg faktisk havde dans i gymnasiet som valgfag. Wow. Ja. Det vidste jeg ikke, man kunne. Nej, det er også kun sådan fire gymnasier. Men det tror jeg allerede der, der er du op på øh, væsentligt meget mere øh, dansundervisning, end jeg nogensinde har fået. Ja, det tror jeg, den, den, øh, <laughs> det tror jeg gerne på, faktisk. Jeg tror, den eneste sådan, dansundervisning, jeg har fået, det var faktisk øh, også i gymnasiet, der øh, hen mod øh, afslutningen af året, hvor man skulle danse lanché. Og der ah. var det ah. selvfølgelig også øh, en del af idrætstimerne der til sidst, at man skulle danse det der. Ja. Og jeg husker mest det der danseshow dengang, for ligesom at der blev danset øh, øh, tre omgange øh, i løbet af en aften. Ja. Hvor den første gang, det var sådan noget, hvor der faktisk sad, øh, altså skolens musiklærer faktisk spillede det der, og sådan noget meget kunstfærdigt. Okay. Så der var ligesom, jeg tror vi kaldte det den øh, smukke omgang. Den smukke omgang. Hvor folk var ædru, og det var fint, og det, det, det. Og så var der mellemomgangen, som var sådan lidt whatever. Og så var der tredje omgang, som var den sjove omgang var det, hvor der ah. blev sat et bånd på. Det var sidst på aftenen. Ja, ah, bånd, det lyder meget gammelt. Det var nok en CD. Det var ikke lige på Spotify. Og måske var der nogle folk, som øh, var rigtig godt kørende der. Og øh, øh havde fået øh, Bayer plus øh, under frakken der. Ja, jeg vil sige, vi dansede, da jeg var til gala på mit gymnasie, der øh, øvede vi også lidt lancier inden. Og vi dansede fem ture, men vi dansede alle fem ture samtidig, og det var på starten af aftenen. Og det kan godt være, at de har måske erfaret sig fra tidligere årgange, at man skal bare gøre det til at starte med, for ellers er der nogen, der brækker benet. Og det blev, var også meget voldsomt, også selvom, øh, og selvom vi kun lige, øh, galler kun lige var gået i gang. Men det er... Øh... Og der kan man sige, det fører måske også tilbage til noget af det, det der med, at der var vi helt vildt mange mennesker, der ligesom skulle stå, og selvom vi skulle gøre det samme, men det der med, at vi skulle gøre det sammen med andre, der kunne jeg godt mærke, selv der til gala, og jeg havde fået noget at drikke, og jeg var i mit stivste pus, så jeg godt mærke, at jeg synes, det var en lille smule grænseoverskridende egentlig, at, øh, at skulle øh, ligesom udføre et eller andet foran andre. Og det tror jeg også, at det er, jeg kan huske tilbage på nu i min, øh, alle de år, jeg gik til gymnastik, og selvom jeg var meget stolt af det, ligesom øh, lavede. Så det der med, at, at der var folk, der kiggede på. Mm. Puha. Det har jeg virkelig også tænkt på øh, op til den her omgang, at øh, sidst, hvor vi, var, hvor vi spillede Counter-Strike, der øh, på en måde, man kunne godt gemme sig lidt bag skærmen. Man kunne godt ligesom blive suget ind i den der verden, øh, så der ligesom kun var en selv og spillet. Der var ligesom ikke nogen andre kroppe til stede. Der var selvfølgelig nogle folk derude, men man, var, man kunne godt gemme sig lidt på en helt anden måde. Og der tænker jeg også, øhm, jeg tænker, hvis dansk skal være fedt, så er det jo i hvert fald en udgave er, at det er noget, man gør sammen med andre, mere end den der oplevelse af, at øh, nu gør jeg noget, og så er der nogen, der kigger. Så det er ligesom, jeg gør noget for nogle andre, eller sådan noget. Og, øh, jeg tror, for mig, der er jeg lidt bange for, at øh, den der oplevelse kan, kan dominere lidt. Altså, jeg, jeg, jeg er sgu lidt nervøs, altså. Jamen, det tror jeg også altså, vi er et helt andet sted, end vi var sidst. Hvor at, at det var meget mere sådan, at vi spillede, og det tør jeg godt at, afs, øh, at afsløre nu. Altså, vi spillede jo ikke, øh, vi spillede bare mod nogle bots sidste gang. Og selvom jeg synes, at, at vi var dygtige, så mm. det her, det er jo, altså, det er ikke engang bag en skærm mod nogle robotter, det er i virkeligheden med andre levende mennesker <laughs> til stede. Altså det andet var også i virkeligheden, men det er måske en anden virkelighed, en anden verden, en anden ja. kultur, der er på spil her. Det er måske en bedre måde at beskrive det på egentlig. Det er egentlig øh, noget helt andet, og øh, med nogle helt andre forudsætninger. Jeg ved ikke, om jeg har så mange forventninger til timen egentlig, andet end... Øh, jeg kunne godt forestille mig, at det øh, både er måske lidt pinlighed og øh, at jeg måske ikke er i så god form, bliver meget rød i hovedet rigtig hurtigt. Og oh ja, man kommer til at svede og være sådan... Øh. Hej, og bagefter til de andre. En anden forventning, som måske jeg er lidt bange for, det er det der med folk, som øh, går til dans og sådan noget, om de øh, er i herre god form, og de ser herre godt ud, og de har totalt styr på det hele, og, bop, bop, bop, bop, bop, og så kommer man der sådan helt, øh, hvordan er det lige, man gør? Skal man gå et skridt til venstre her, eller var det lidt senere, eller øh. Og det er jeg virkelig spændt på at se, hvad er det for nogle folk? Hvordan oplever de øh, den der dans og hænge ud på den der måde? Og... Ja, jeg tror også, jeg er spændt på deres forventninger til os, for de ved jo godt, at vi kommer, og de ved godt, under hvilke omstændigheder vi kommer. Så jeg er lidt bange for, at de ligesom tænker, nå, og nu skal vi rigtig kigge efter dem, og hvad de gør, og hvordan de opfører sig. Og så får man rigtig øjnene der. Nej, det var godt. Ja, den der med sådan, hold op, det var godt nok pinligt. Ah, må ikke de flinke? Jo, det tror jeg. Det lyder i hvert fald sådan på dem, jeg har, dem, jeg har talt med. Det virker som om, at, at de synes, at, at det er fedt, at vi gerne vil, og at det er et nice koncept. Men jeg tror, at det er en meget klassisk ting, når man prøver nye ting, at om dem omkring en faktisk øh, gør det eller ej, så kan man meget sagtens have oplevelsen af, at de andre kigger på en lidt underligt. Og man kan være selvbevidst. Øh, gjorde jeg det nu forkert? Burde jeg, skal man sige det der? Skal jeg have det her tøj på? Øh, hvordan burde jeg være? Hvordan er man sammen på det her sted i den her kontekst? Ja, og jeg tror faktisk, det gør sig gældende for rigtig mange ting. Det der med, at jeg tror, Ja, jeg, det er overhovedet ikke en original tanke. Jeg har hørt nogle rigtig kloge mennesker sige det på et eller andet tidspunkt. At man tror, at folk tænker meget mere over en, end de egentlig gør. De, de fleste mennesker, de tænker faktisk kun på en selv. Og er ret ligeglade med, hvad der ellers foregår. Jeg tror, i det lokale, ligegyldigt hvor, ligegyldigt hvor grænseoverskridende det bliver, så tror jeg, at de andre mennesker, der skal danse med os, tænker meget mere over, hvordan de selv ser ud om de selv gør noget forkert, eller om de selv ser rigtigt ud, end at de tænker på, hvor forkert det og hvor åndssvage vi måske er. Tror du så, hvis man kunne, hvis vi kunne, hvis du kunne, ja. nu spørger jeg, fordi jeg ikke kan finde ud af, om jeg har lyst til at gøre det, mm. men burde man så prøve at tænke mere på, hvordan de andre kigger på en? Eller burde man bare fokusere mere på en selv, og hvordan man selv har det, og hvordan man gør? Og... Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg da jeg ligesom hørte det der første gang med, bare tage det roligt, folk har så travlt med dem selv, at de slet ikke tænker på dig. Der tror jeg, jeg følte en eller anden form. Det var selvfølgelig trist, men samtidig selvfølgelig også en eller anden form for lettelse. Fordi at, øh, jeg sidder tit og tænker over alle de pinlige ting, jeg har gjort. Men jeg tænker jo aldrig over pinlige ting, andre mennesker har gjort, medmindre de virkelig har dummet sig. Virkelig <laughs> være... så skal det øh, virkelig være slemt. Uh. Ja, så skal de virkelig have dummet sig. Så det er den der befrielse med, at at det var nok, altså, at jeg en, overhovedet ikke er så vigtig, som jeg går selv og tænker, at jeg er. Og jeg tror også, det er en, en ret god øh, tanke at have bag sig, når man gerne vil prøve nye ting, så er det sådan, nå, altså i værste tilfælde, så tænker de i to sekunder, what the fuck? Og så tænker de aldrig på det igen. Det tror jeg egentlig er, den tror jeg egentlig er meget god at gå ud i livet med. Lad os se, om det, om det faktisk bliver sådan der. Jeg er også spændt på det. Jeg ved, den sidder i mig. Ja, den sidder også i mig, ligegyldigt, og jeg har tænkt over det en lang tid. Den sidder stadig i mig hver evig eneste dag, jeg træder ud af min hoveddør. Det er, hvordan ser, hvor dumt ser jeg ud, når jeg cykler på arbejde? Det var faktisk sjovt. Øh, før vi gik øh, ind i studiet i den her omgang, så sagde du, at øh, så, om det var lige var den ene eller den anden underviser, som valgte til stede der. Men så var der faktisk en underviser, som altså var lidt nervøs for måske at tale i en mikrofon og lige fortælle os lidt om, hvad der var og sådan noget. Ja. Og faktisk foretræk, at det var en anden underviser. Ja, det er rigtigt. Og det er sjovt i min verden. Så det der med at stille sig frem og danse og sådan noget, altså det der sådan meget vildere. Meget mere. End, end, end, at, end at sige et par ord om noget, man er tryg med og har det dejligt med. I, altså, jo, og det er sjovt, hvordan det adskiller sig. Det er jo noget helt andet, det der, ikke? Fuldstændig. Det her med, at hun vil have det så fint at undervise, random mennesker hver evig eneste tirsdag. Men at det der med at, at snakke med nogen om noget, man faktisk gør hver evig eneste tirsdag, er grænseoverskridende. Men jeg synes også, at det er måske en meget god pointe i forhold til, at, at folks grænser ligger forskelligt, og at øh, hvis hun synes, det er grænseoverskridende, så er det nok også helt fair, at vi synes, det er grænseoverskridende at danse. Det synes jeg lyder rigtig godt, det der. Det giver mening for mig. Ja, det synes jeg også. Og så, så glæder jeg mig til at finde ud af, om det faktisk er så grænseoverskridende. Fordi øh, det næste, vi skal til, det er, at øh, vi skal ud og øh, vi skal faktisk ud og danse. Og jeg glæder mig mega meget til at møde dig igen. Men først, så skal vi høre et af mine klart, altså måske top 3 af min yndlingsnumre nogensinde. Helt sikkert. Vi skal høre JC featuring Alicia Keys, Empire State of Mind. Og hvis jeg skulle vælge en sang, der skulle spilles på et roadtrip, jeg var med på, så var det nok den her. Yeah. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. Hej Ida. Hej jo. Tak for sidst. I <laughs> lige måde, som det ikke var så lang tid siden. Det er lige gået et par dage. Ja. Øhm, vi står her øh, på Vesterbro Kulturhus, Ja, hvor vi skal lige til at gå ind i øh, L Studio, EL Studio. ja for at, øh, at danse lidt hiphop. Ja, det bedste ved de her ting, det er, at øh, det foregår ikke så langt væk fra mit hus. Så ja, det var hurtigt, dejligt hurtigt at komme hen, øh, fordi at jeg er lidt nervøs for, at øh, jeg skal bruge mine ben meget, så jeg tænkte, hvis det er en hård lang cykeltur, også indebærer dagens motion, så ved jeg ikke, om jeg kan klare det. Ja, det er lidt... Øh jeg tror, jeg er i okay form for tid. Nu må vi se. Okay, det nu tror jeg se. ikke, er. Jeg har brugt meget tid på min sofa. Okay. Øh, så altså, det er øh, måske månedens motion. Oh, wow. Får, ja, okay, men jeg tæller også, og det snakkede vi om øh, for to dage siden, så vil sige, også i sidste klip, at øh, du jo ikke synes, at det er særlig hårdt at cykle i København. Det synes jeg jo, det er. Okay. Ja, så det, jeg laver jo, altså ud fra mit synspunkt, laver jeg jo motion dagligt. Fedt. Ja, men det her, det er klart mere motion, end, end, end jeg får. Jeg, jeg forventer også at komme til at svide lidt, tror jeg. Jeg har i hvert fald øh, det er jo sådan en meget specifik måde, når man cykler eller sådan noget. Der er meget... Øh, jeg kunne forestille mig, det er en meget anden måde, vi skal til at bevæge os på nu. Altså. Ja, det tror jeg. Altså, mine forventninger... Jeg, jeg ved ikke, om jeg har så mange forventninger til hiphop. Altså, jeg har lyttet meget til musikken, og det er måske også en af mine yndlingsgenre. Men øh, hvordan jeg ligesom danser på klubben, det kunne jeg godt forestille mig, at det nok ikke er den måde, vi, øh, <laughs> vi, vi danser på herinde. Men altså, jeg er klar til at blive overrasket, det er helt sikkert. Altså, jeg tænker, nu er vi lige øh, gået op ad sæt trapper. Vi er gået op på første sal her øh, på Kulturhuset, som ligner jo sådan meget øh, kommunalt sted, som måske ser lidt kedeligt ud, men i hvert fald fedt, de har givet plads til det her. Mm. Så måske har det heller ikke lige den der klub-vibe. Nej, altså ovenlys, altså ovenbelysningen er i hvert fald ikke så klubbet. <laughs> Der er meget spotlight, lad os bare sige det sådan. Lad os se, om vi kan finde øh, stemningen alligevel. Ja, det synes jeg. Yes. So, one, two, three, four. Same direction with arms. Ha, ha, ha. Just a ha, ha, ha. Yeah? This one, was good. Okay, vi er tilbage efter noget af en time. Den gik så hurtigt. Altså lige pludselig, så var, time, så var der bare gået en time. Ja, altså nu lige her, når vi har sat os ned ved et bord lige ved siden af studiet igen, omgivet af nogle kedelige bøger, nogle trækasser og noget, så kan jeg da godt mærke de ben i hvert fald. Ja, den der cykeltur, den var, altså, jeg er glad for, at den både var kort ind, og den er også kort tilbage, fordi at ellers så, så ved jeg ikke, om jeg, om jeg havde klaret det. Og alligevel, vi, vi snakkede lige inden om, omkring den der, om der var måske sådan lidt klubstemning derinde. Og det vil altså sige, det var der altså. Vi snakkede også lidt om, om, om party steps. Det er rigtigt. Ja, inden. Og jeg kan godt mærke, at dem skal, dem skal jeg have med i byen næste gang. De party steps, de kommer lige ind på min party playlist, det er helt sikkert. Okay. Øhm, fordi, altså, øh, altså udskiftningen fra det øh, rum derinde, hvor at stemningen var lidt klubagtig, og så herude på øh, Vesterbro Kulturhus Bibliotek, øh, jeg tror, det er børnesektionen, vi sidder i. Den er lidt anderledes. Det må jeg sige. Øh, vi sidder i et meget velbelyst lokale. Øh, med pastelfarver. Med pastelfarver. Og øh, jeg ved ikke, om akustikken er særlig god. Det er Jon, som også er tekniker, han, <laughs> han bliver måske ikke så glad for, øh, for, øh, for den her. Hvad, hvad synes du? Uh, tror, hvad tror du, det holder? Altså, øh, man burde aldrig optage lyd i det her lokale. Men øh, nu sidder vi her. Nu sidder vi her. Og øh, hvordan var det for dig at være derinde? Ej, altså, jo, jeg elskede det. Ej, jamen, altså, jeg gav mig, jeg, <laughs> jeg gav mig også mit hele. Altså, jeg er altså, kamp svede, og jeg får kigget mig i spejlet, og jeg tænker, og jeg kan se mit eget akavet ansigtsudtryk, og jeg tænker, åh, og jeg er fuldstændig skinnende, og jeg tænker, jeg har aldrig set sådan, set så meget i mit liv. Det er, kan umuligt være mig. <laughs> Det kan umuligt være mig, der sveder så meget. Og så kigger han på Jon, og så har han knæstør. Og jeg tænker, Øh, jeg tænker, altså når jeg ser dig, så tænker jeg, okay, det er måske bare de der cykelbaner, der ikke er så, <laughs> der ikke er så, altså, ikke er så gode. Altså jeg vil sige, det, det passer ikke helt. Jeg, jeg fik også svidt lidt. Den okay. er god nok. Jeg stod sådan hele tiden med øh, sådan øh, overarmen lidt, lidt hen over panden lige og tørret af der, ja. i hver gang der var en pause. Måske snød jeg bare lidt. Jeg skal sige, det er snedtræk det der, fordi jeg følte mig meget alene <laughs> på, på, på den der bane, hvor man sveder i hele ansigtet. Ej, jeg, jeg skal også hjem og have badet, den er god nok. Men jeg vil sige, jeg tendenserer også til ret ofte øh, overskæg, altså overlæbsved. Mm. Det, øh, den er også for cykelsund om morgenen på arbejde. Det, er mm. ikke kun, det hører ikke kun EL Studio øh, til. Men hvordan synes du, det var i den zone? Altså, jeg synes, det var ret overvældende, og øh, jeg tog mig selv i, ligesom hver gang der var en pause, så forsvandt jeg lige ind i mig selv og kiggede ned lige to sekunder, før jeg igen kunne kigge op og tænke, hvad var det lige, der skete, og hvad sker der nu, og musikken var enormt høj, altså, og jeg stod også lige ved siden af højtaleren, ja. og der blev ikke sparet på krudtet der. Men det, altså, det skal der jo heller ikke, det passede, men ja. altså, også det, altså, det var også lidt overvældende. Øhm, det var meget højt, men det var fedt, fordi det skabte ligesom en atmosfære af, at, at alt var bare musikken, og så var det os, der dansede til den. Mm. Ja, det var, det var lidt den, den fordi at, at man brugte lyttesansen <laughs> så, så meget, så det som om alle andre sanser var lidt bedøvet på en eller anden måde, følte jeg i hvert fald. Øh, om, og en, det er ikke en sans, men nok også min, øh, min egen selvbevidsthed, følte jeg også blev bedøvet lidt af den meget høje musik. Jeg tror, at jeg havde tænkt, at jeg ville være meget mere selvbevidst og meget mere usikker på mig selv, end jeg, end jeg egentlig var. Fordi jeg, jeg bare var der. Men jeg kan også godt, der var også mange tidspunkter, hvor jeg kigger hen på dig og tænker, hvor jeg også får sendt nogle blik, hvor jeg tænker, hvad er det, vi har rodet os ud i her? <laughs> Hvad er det, vi har... Jeg tænkte præcis det samme. <laughs> okay, jeg er glad for, at jeg ikke var alene. Øh... Jeg synes også, der var nogle af de der... Øh, nogle af de fancy steps, vi skulle lave der, som jeg bare for i simpelthen. Den der, den vi skulle lave lige før man skulle snurre rundt og lande på et, den, jeg fandt aldrig rigtig ud af, hvordan det virkede. Den der spark, spark. ja, der var, der er bare ikke hiphop nok måske. Nej, altså. du har ikke, du, du har ikke groovet. Jeg måtte altså også spørge øh, Ronja, øh, vores søde danselærer, øh, om hvordan man, hvordan man egentlig nåede hele vejen rundt, inden man skulle danse igen. Og øh, hun fortalte mig det, jeg tror ikke, jeg fangede den, der, der manglede jeg også lidt. Men jeg synes, det var simpelthen... Altså, det, jeg, det ville ikke undre mig, hvis jeg var her igen på torsdag. Det tror jeg ikke. Helt sikkert. Ja. Hold da op. Mega nice. Ja. Og... Så vi tager lige en, øh, en kort pause her, og så øh, er vi så heldige, at øh, den øh, gode instruktør, træner, entusiast Ronja øh, har sagt ja til lige at tale lidt med os. Så det gør vi lige om lidt. Yo, remember Yo. back on the bully when cats used to harmonize yeah. like. Yo. <laughs> Yo. Yo. My men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king. Yo. <laughs> it's about a thing. Uh, yo. Feel yo. real good. Wave your hands what, in the air and lick two shots uh, in the atmosphere. Yeah. Uh, Hej igen. Vi har, vi har lige haft en mega fed danseundervisningstime med Ronja på EL Studio her på Vesterbro. Og det har, øh, det har godt nok været hårdt. Jeg har fået sved på panden. Jeg ved ikke med dig, Jon. Har du haft sved på panden? Jo, oh, det tror jeg da nok. <laughs> ja. Øh, det har i hvert fald været meget ud af min komfortzone, men det har også været mega sjovt. Men vi sidder her med Ronja, som har været vores underviser. Ronja, om du kan starte med at præsentere dig selv og lidt... Øh, måske at snakke lidt om den stilart, du danser, og hvordan du ligesom startede til dans. Ja. Mm. Altså, øh, jeg hedder Ronja, øh, Ronja Vang, og jeg er hiphopdanser, og det er meget old school, det jeg laver. Meget, meget old school hiphop. Vi snakker sådan noget øh, 70'er til 90'er hiphop, sådan noget party steps og øh, det ved jeg ikke, nu skal man ikke sige sådan nogle ting, men sådan lidt gangster, øh, <laughs> gangster steps. Ja, og jeg har danset, jeg har faktisk kun danset hiphop i tre år, og jeg er selv lært hiphopdanser. danser i alt har jeg danset i sådan noget 8 år, tror jeg, eller sådan noget, der jeg, ikke, jeg tror, jeg startede med at børnedans med ens forældre, når man var 8 <laughs> år gammel, eller sådan yeah, noget, ikke? Så det har altid været sådan en kæmpe interesse. Men ja, det er først her de sidste tre år, jeg virkelig sådan at gå i dybden med hiphop, øh, og jeg har, det, det er på grund af min kæreste. Min kæreste, han danser breakdance, og det var sådan, at han introducerede en helt ny verden for mig, og så blev jeg bare totalt obsessed med den, og så skulle det bare være det hele tiden, og nu er det det, jeg laver hver eneste dag. Det er det, det er mit arbejde jo. Så, ja. ja. Og du lever simpelthen af at, at danse? Ja, altså lige nu så er jeg lige blevet færdig med at blive student her i sommer. Så jeg arbejder selvfølgelig også med andre ting. Ja, ja. Øhm, men, øhm, men sådan, Ja, jeg har, i, da jeg gik i skole, så var det der tjente mine penge. Det var 100% bare kun gennem dans. Okay. Ja, det var ret vildt. Mega fedt også at kunne leve af ens passion på den måde. Ja, det er det bedste. Ja, men det kan være, at du måske lige kort fortælle, hvad, øh, du sagde, du dansede 70'er til 90'er hiphop. Ja. Hvor, vil du lige hurtigt give en introduktion til, hvad egentlig 70'er og 90'er hiphop er? Fordi Mm-hmm. det, mhm. er, det lyder også på vores undervisning som om, det var noget lidt specielt. Ja, så rigtig meget det dans, der er nu, folk siger det hiphop, men typisk er det meget kommercielt, og det betyder, at det er meget sådan noget tv, sådan noget du ser på musikvideoer, eller reklamefilm, eller et eller andet. Det er meget sådan koreografibaseret, og meget øh, stramt, eller sådan øh, skarpt, tror jeg heller vil sige. Øh, mens at det jeg danser, som er det fra 70'erne og 90'erne, det er sådan noget, der startede i New York, Bronx, og sådan Øh, hiphop startede på grund af, af, af gangsterskuderier. Der var rigtig mange gangsters, der skød hinanden. Unge mænd, der døde overalt. Og så for ligesom at stoppe det, så øh, var der nogle fantastiske mennesker, øh, som kom sammen og øh, lavede breakdance i stedet for. Og så det breakdance så blevet til popping, lock, locking og selvfølgelig breaking. Og de tre ting har lavet hiphop. Okay. Så, ja, det, så hip, det dans, jeg laver, det er en blanding mellem popping og locking og, hip, og break. Okay. Ja, de tre genrer. Er det det, vi også lavede derinde, det der til sidst, hvor man ligesom poser? Hvilken yeah. slags er, er det, det? Det er meget break. Okay, ja. det er meget breakdance. Ja, det er meget sådan break. Det har også en hel historie i sig selv, de der poses. hver okay. eneste pose har en historie, og hver eneste move har en historie, og der har et navn og sådan noget. Der er så før råbt, råbte, en undervisning, så råbte jeg sådan noget, Bart Simpson! Og yeah. det, er et step, for eksempel. Så okay. sådan, alle har også deres forskellige betydninger bag dem. Det er derfor, jeg synes, det er sådan en fed genre, fordi det er ikke bare øh, tage et step her og lave en arm der. Og sådan, hver eneste bevægelse har faktisk en betydning og et navn. Det synes, det synes jeg er vildt fedt og spændende. Ja. Er det, er det vigtigt at kunne alle de der navne? Er der sådan et, et, et sprog eller en lingo, man skal have styr på for at være med her? Altså, <laughs> ikke herinde på studio. Det er der ikke. Det er totalt basic og basal, og alle kan være med og sådan noget. Så, altså, hvis vi snakker sådan noget freestyle cyphers, som er sådan nogle sessions, der bliver holdt nogle steder og sådan noget, så det, tror jeg, det er lidt vigtigt, at man i hvert fald kan historien bag nogle af stepsene, og skulle kunne nogle af navnene og sådan noget. Også fordi party steps er noget, man gør sammen. Det er sådan noget, alle kan ligesom det her step, alle kan navnet på det, og det bliver gjort til én sang. Så hvis ikke du kan det, så er du sådan lidt en outsider automatisk, vil jeg sige. Okay. Ja. Men det vil så også sige, at der er rig mulighed for, i hvert fald i forhold til de her timer, at, at ligesom komme ind og lære mm. det. Fordi det var ligesom også ledende til det næste spørgsmål. For dig, hvad er der ligesom det fedeste ved at danse, og så også undervise øh, i dans? Altså det fede, jeg kan sige først og fremmest, det fede ved at undervise, det er, at jeg kan gå ud af min træning. <laughs> altså, jeg arbejder både med det, men før at man er en dygtig lærer, skal man også blive en bedre danser hele tiden, for dine elever bliver også hele tiden gode jo. Så hvis du bare bliver på det samme niveau, og dine elever rykker sig, så er der på et tidspunkt, hvor de kommer til at overgå dig, hvor du ikke rigtig hvor du ikke, hvor du ikke kan udfordre dine elever længere. Så jeg synes, det fede ved at undervise, det er, at jeg kan komme ud af min træning og bare sådan lave det, jeg bare lidt sådan har lyst til. Der er ikke nogen sådan grænser, mens at det, jeg træner ved siden af, som er hiphop, der går jeg virkelig all in og meget sådan motiveret og struktureret og meget disciplineret, og jeg gør også ting, jeg ikke synes er særlig fede, hvor jeg gentager et step sådan 13.000 gange, du ved. Altså, hvor man til sidst bliver helt psycho over, at ej, man, nu har jeg gjort det her i tre timer, nu vil jeg godt stoppe, men... Øhm, men jeg synes, at, at undervis, der kan jeg få lov til bare at bare være bare være i the moment, og det er det fedeste, synes jeg. Ja, for det var også en del af det. Det var meget af det var freestyle. Yeah. Og det, at det er også en stor ting, altså generelt i danseundervisning, eller er det mest i hiphop, hvor at man ligesom har mulighed for at være sådan, nå, nu finder vi bare på et eller andet. Ja, så i min undervisning, så prøver jeg at inkludere mere freestyle, end måske andre undervisere vil. Men det er også fordi, jeg gerne vil have, at mine, mine timer bliver mere afslappet på en eller anden måde, og man kan være lidt mere sig selv, og man kan lære sig selv at kende, og freestyle er også en eneste måde, du kan blive en virkelig dygtig danser på, eller du kan gå sådan ud af din egen comfort zone og prøve nye ting af, der skal du sådan overgå den der freestyle følelse, fordi at hvis du bare laver koreografi hele tiden, så er du ligesom kun inden for en ramme. Så jeg synes, det er fedt at prøve at komme ud af den der ramme, og det kan man gøre gennem freestyle for eksempel. Ja, yeah. ja. nice. Okay, nu vi snakket lidt omkring det her med, at hvordan at du ligesom er en dygtig danser, og man skal... Tak. <laughs> at, at der ligesom er ligesom et øvelsesaspekt i det. Ja. Men er der nogle forventninger til en, hvis man lige er startet til dans? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke sådan. Overhovedet ikke. <laughs> hvis det er sådan noget, som for eksempel studiet studio laver nu, Altså, der er ikke nogen... Selvfølgelig er der også niveauer. Jeg tror, at der er sådan noget, der hedder øde, og noget, der hedder let øde, og noget, der begynder og sådan noget. Og så er der bare noget, der hedder open level. Og open level betyder bare, at du kan være både mega dygtig, og du kan også bare være total nybegynder. Men at det bare handler om at have det grineren, og have det sjovt, og lære sin krop at kende gennem dans. Øhm, men, men altså, selvfølgelig, der, der er sådan nogle forventninger som, at tige stille, når læreren snakker selvfølgelig, men altså, det, det kan man jo automatisk bare selv sige, ikke? Ja. eller øh, øh, selv finde frem til. Men nej, sådan noget med, med niveau og sådan noget der, hvis der bare står open level, så er der ikke nogen forventninger overhovedet. Og selv hvis du kommer ind som en person til et, et let øget hold, og du ikke har nogen som helst erfaring, men du bare synes, det er mega fedt, så har du også lov til at blive der. Altså, der er ikke nogen sådan... Ej, sådan noget er der ikke. Der er ikke sådan nogen, der er sådan forventninger på den måde. Nice. Hvordan vælger du musikken til dine timer? Fordi at du var sådan, Miss Elliot, hun er bare nice, og jeg ja. kan nærmest, du kunne, man kunne nærmest mærke, at du kunne mærke hende igennem dansen? Det er et godt spørgsmål, hvordan jeg vælger musik, fordi jeg lytter hele tiden til hiphop. Altså hele tiden. <laughs> og nogle gange, når jeg går på gaden, og jeg bare hører en sang, så er jeg bare sådan, ej, det kunne være sjovt at prøve, og sådan, det har jeg, den har jeg ikke danset til før, den skal den jeg godt danse til. Og så går jeg bare ind, og så det kan også godt bare være, at jeg bare kommer ind ad døren, og så øh, slår jeg min Bluetooth til mobilen, og så kigger jeg lige min, min musik igennem, og så trykker jeg på noget, og så lige hvis der er et eller andet, hvor der er en tromme, der er nice, så er jeg sådan, ej, det gør vi til den. Det er meget sådan øh, spontant og sådan lidt random, tror jeg, men... Øh, det er også det fede ved det jo. Så der er også sådan en, en, øh, et surprise-element ved at danse. Så dine elever kan heller aldrig rigtig... De ved heller ikke, hvad de går ind til. Nej, altså der er selvfølgelig øh, nogle koreografier, som vi gentager sådan måske tre gange altså i, gennem ugerne, ikke? Men, øh, men der er også andre, hvor jeg bare laver en, en, lille, en lille koreografi på tre otter måske, og så, så er det bare det. Okay. Ja. Ej, mega nice. Det var i hvert fald rigtig fedt at ligesom prøve at være med til at lære en helt ny koreografi med helt nye mennesker, og ligesom se, at det udvikler sig alt efter, hvordan man ligesom øver det. Har du nogle tips til, hvordan man, hvordan man øver sig? Og er der måske noget, der kan være godt at have erfaring med eller kunne på forhånd? Mm, altså, jeg kan sige først og fremmest disciplin. Jeg tror, at disciplin er den vigtigste faktor overhovedet at have, og selvfølgelig også, at der er sådan nogle øh, træne smart og ikke hårdt, eller øh, i min holdning synes jeg, at man skal træne hårdt og smart, fordi det er man bliver bedre, man presser sin krop, men man ødelægger den ikke, fordi man træner smart. Men jeg synes, disciplin er den største faktor, og jeg tror, noget, der kan give dig et forspring, det er, hvis du godt kan lide hiphop-musikken. Øh, hvis ikke du kan lide musikken, så er det svært at danse dansen. Ja. Er det mening? Hvis du er helt vild med hiphop, og du lytter til det, og du er ikke lade være med sådan at bob your head, hver gang du hører det på gaden og sådan noget der, så tror jeg, det er nemmere at komme ind i, øh, i miljøet og ind i viben, end det er, hvis du ikke kan lide hiphop. Så man øver sig også ved at, at lytte til musikken og måske dyrke kulturen en lille smule? Fuldstændig. Ja. ja fuldstændig. Ej. Der kommer et punkt på et tidspunkt, hvor du bare ikke bliver udfordret nok, fordi der er ikke nogen, som som giver nok til miljøet, hvis det giver mening. Så du bliver nødt til at finde det andre steder. Og så selvfølgelig skal man være en nice person og komme tilbage med al den knowledge, man har fået, og så give videre i den til Danmark, ikke? Men øh, jo, miljøet er 100% værd lidt sådan og langsomt værd at glide, tror jeg. Så du snakker om det der med at møde nye udfordringer og hele tiden blive bedre som ny danser? Hvordan er der ligesom en måde, man kan, man kan måle sin fremskridt? Nu snakkede du om, at der var forskellige niveauer. Er der en måde, hvor man kan vurdere, hvor man selv er lige nu, og måske også, hvor man kommer hen, alt efter man er lidt øget, nybegynder? Mm. Hvordan er der nogle sådan mål, man ligesom når, eller hvordan er der en, er der en ligesom god måde at måle sin fremskridt, man kan lave i dansen på? Ja, altså det jeg selv gør, det er, at jeg filmer mig <laughs> selv rigtig meget, når jeg træner så øh, hvad kalder man det, sammenligner jeg videoer med dansere, som er bedre end mig, som jeg ser rigtig meget op til. Og så prøver jeg at se på sådan, okay, hvad, hvad mangler jeg? Okay, øh, selvfølgelig skal man ikke ligne dem, for man skal også prøve at være original, der er alt muligt, der går ind til dans og sådan noget, men, men så prøver jeg at se lidt, okay, hvad er det, der gør den her danser god, og hvad er det, de har, som jeg tydeligvis ikke har? Og så prøver jeg at sammenligne det der, øhm, og så altså angående det med, hvornår du ved, om du lettede eller øde, så tror jeg bare, det handler om at tage til en time, som måske er let øde, og så finde ud af, om du er let <laughs> øde. Øhm, jeg tror, det er meget op til en selv, for jeg synes jo helt til med mig selv, at jeg kan altid blive bedre. Sådan, altid, altid, altid. Jeg føler mig hverken let øde eller øde. Jeg føler mig bare som mig, som er i et stadie lige nu, hvor jeg prøver at udvikle mig selv. Og det, altså, det er meget flydende, synes jeg, føler jeg. Hvis øh, nu man er ny og ikke lige ved, hvad for nogle gode dansere, man skal kigge på. Kan du så ikke lige komme med nogle øh, gode navne på nogle øh, virkelig seje folk, man lige kan tjekke ud? Øh, og det må jo. gerne være dig selv. <laughs> øh, altså, det, det, er jo, det er jo sådan blæragtigt, det kan jeg ikke. <laughs> altså, jeg kan ikke sige det nok gange. Min kæreste Daniel Danielito på Instagram, han er fantastisk. Han er en sindssyg danser, og jeg ser rigtig meget op til ham. Jeg vil også sige, at han er lidt min coach, tror jeg lidt. Yeah. <laughs> Øhm, og så er der, jeg ser rigtig meget op til folk i Japan. Der er en, der hedder Yas, Y-A-S-S. Yas, han er også virkelig vilderen. Øh, han har ikke crew, der Hybrid Club. Den vil jeg 100%. Hvis du er meget til hiphop, og du godt kan lide musikken og dansen, og selv tøjstilen, som også er en del af det jo, øh, så vil jeg anbefale 100% at søge på Hybrid Club. Ja. Okay, nice. Hvis man nu er, man er nybegynder i dans og tænker, det der med, nu havde Jon og jeg hinanden som nybegyndere, men har du, øh, har du nogle gode tips til, hvordan man ligesom kommer ind i det, og måske også øh, overvinder sin nervøsitet, inden man, øh, inden man starter til dans, hvis man nu synes, at det er nice? Ja, så... Åh, altså, det er altid nervepirrende, når du kommer i et nyt hold. Så vil det altid være, uanset hvor, hvor øde eller hvor, hvor ikke øde du er fordi der er nogle mennesker, du skal lære at kende, og det er alt sammen fremmed, og der er måske nogle af dem, der er som har kendt hinanden i lang tid, og de har det virkelig sjovt med hinanden, og du kommer ind, og du bare føler dig sådan vild ensom, og du sådan, hvad kalder man, du skiller dig bare ud, føler du. Øhm, jeg tror, det er vigtigt at huske på, at alle tænker kun på, hvordan de selv ser ud. Der er ikke nogen, som kigger rundt og er sådan, ej, hende der, hun er bare virkelig dårlig, eller ej, hun ligner bare, jeg ved ikke hvad, det er der ikke nogen, der tænker, alle så op til, ved jeg ikke, måske tænkte de også det, når I var til team, man tænkte bare, ej, hvor så jeg ikke så <laughs> ud selv, du ved, ikke? Øhm. Ja, det beskriver ret godt. jeg, <laughs> jeg, jeg var der helt klart, lige præcis sådan der. Ja, ja. ja og det, jeg tror, bare, man skal huske på, at sådan tænker, alle. sådan tænker jeg også, når jeg underviser nogle gange, så, nogle gange så kommer jeg til at lave en fejl, og så er jeg sådan, ej, det var vildt pinligt, fordi så står jeg og skal være læreren, og så står mine elever og, og <laughs> forventer noget af mig, og så kan jeg det ikke, du ved. Men Altså. Nej, og det snakkede vi faktisk om, inden vi tog hen. Der var jeg også sådan... Jeg tror, at en rigtig god indstilling, det er at være sådan... Du er, du er den, der i, i hele verden, der tænker allermest på, hvordan du selv ser ud. Præcis. Så øh, de andre gør det. Fordi jeg lagde jo heller ikke mærke til, hvordan de andre så ud i rummet. Kun er sådan, nej, det er mega nice, et godt vibe herinde. Mm. Og det tænker jeg også er vigtigt i, øh, i øh, danserummet. Eller i det rum, man danser i. Til sidst, dit allerbedste tip – til at, at gå, hvis man synes, dans er nice. Hvordan ville du så gå i gang med det, hvis du, var, du aldrig havde danset før, med, men med alligevel med den erfaring, det er måske lidt en mærkelig, lidt mærkelig scenarie. <laughs> øhm, altså jeg kan sige, noget af det, jeg ville ønske, jeg gjorde, mm. det var virkelig bare at springe ud i det. Ja. Altså bare, bare tænke, altså det er selvfølgelig svært bare at være sådan, okay, fuck det, og så bare gøre det. Sådan, sådan lidt, ej, må man... Ja, du må gerne være <laughs> øhm, Ja, jeg tænker, det, det, det er svært bare at være sådan, bare gøre det. Men det er virkelig også bare det, der gør dig til en, en god danser, og også bare en person med en masse erfaringer i livet, tænker jeg også. Altså, at, at noget, der er mega nervepirrende og skræmmende, at du bare, bare gør det. Det er virkelig, virkelig svært, men man skal bare virkelig bare springe ud i det, seriøst. Ja. Det, det ville jeg ønske, jeg gjorde langt før, fordi det tog mig noget tid, før jeg kom ind i det miljø, fordi jeg var bange for at snakke med menneskerne, som var bedre end mig. Jeg var bange for at ligne en idiot nogle gange og sådan noget, men, men så snart jeg var sådan, okay, ved du hvad, fuck det, nu gør jeg det. Og så nåede jeg bare sindssygt langt. Ja. Altså meget, meget hurtigt også. Øh, kom på tre år, synes jeg, synes jeg selv. Her til sidst, så vil jeg bare lige høre, Ronja, hvad skal du nu? Du, øh, du har noget at planlagt her, men du nævnte også noget ind til dansundervisningen. Du skal videre. Ja, desværre. Eller jeg synes, det er vildt fedt, jo. Ja. <laughs> men øh, jeg, jeg, jeg rejste til Tokyo øh, i et helt år, hvilket jeg har ikke været ude for Europa i... Jeg har aldrig været ude for Europa. <laughs> Øhm, så det er vildt skræmmende, og man kan jo ikke sproget, og jeg har heller ikke nogen kontakter eller noget som helst, men jeg skal ned med min kæreste, eller overhovedet det med min kæreste, og Øhm, ja, alle de danser, jeg har set op til før, som jeg også har nævnt før, dem skal jeg møde og danse med dem, og det bliver mega nice, så det glæder jeg mig vildt meget til. Nej, det bliver så godt. Ja. Til allersidst, <laughs> hvis du skulle høre noget musik, når du danser, hvis det var et nummer, hvor du tænkte, det her nummer kan jeg altid danse til, hvilket nummer skulle det så være? Okay, men så, så, så jeg ved godt. Øhm, MC Light med Roughneck. Jeg Helt sikkert. elsker den sang. Nå, men øh, så synes jeg da, at vi skal høre det nummer. Det er det næste nummer. MC Rough med Lightneck. Tak, Ronja. er lige blevet færdig med en mega fed danseundervisning. Og det har, øh, det har været hårdt, men det har også været mega nice. Og vi har jo ligesom haft den her undervisning med en masse andre seje dansere. Og nu øh, er der to af dem, der har haft lyst til at, at snakke med os om, den, hvordan det er det her med at gå til dans og dans hiphop også, for det er jo det, vi har danset. Med sved på panden og det hele, men heldigvis har vi været sammen om det. would you like to introduce yourself? You can uh, tell me your name, or you can tell us your name, your age, mm. what you're doing, and how long you've danced, maybe. Okay, well, my name is Elena, and um, I'm 31. I've been dancing since I was young, but I stopped for a long time. And when I moved to Denmark, I just wanted to do something fun and maybe meet some people. And I thought, okay, why not start up dance dancing again? And so that's what I did and I found about this class, and yeah, I joined it. Yeah, I'm Elizabeth. I'm 29. I've been doing ballet when I was a kid, but it went really bad, so I don't think I'm made for it. And then I moved to Denmark, and I found some house, hip hop, and dancehall classes that I was taking, and this is, was just like one of the classes I took. But I think Rania is amazing, and it's yeah. all about community as well, like you know, people you meet. So. Yeah. Yeah, definitely stayed for Anya. <laughs> Stayed for Anya. yeah. <laughs> So it was very based on the like vibe, if yeah. you can say so, in the class. Yeah. Um, Absolutely. Uh, you said you've both moved to Denmark. Mm -hmm. mm. How uh, was trying out new things and dancing like a very important part of you feeling like uh, you belong here or you do some uh, or you like how you did something <laughs> how you did something new and met new people was was that a, a big thanks to dancing uh, yeah, I think so. Well, for me, um, when I first moved, um, I was working from home, and because I moved during <laughs> COVID, <laughs> so for me it was very important to find some activities uh, to to join. And for me, yeah, I mean, I just tried to find something that I enjoy generally, and and then also I thought about the aspect of probably finding some people that would maybe hopefully become my friends. Mm. <laughs> because we enjoy the same stuff. Yeah, I think for me it's a it's a bit different. Like, or I've been here for quite some yeah. time, so I also study in many unions here, and then I already joined a lot of social mm-hmm. clubs where it would be like only Danish people. So for me, it was just like one of the things. And if like it's cool vibe, it's great. And if the people are amazing, it's also Even nice. You, you never like can have less friends, but it wasn't like to be kind of included mm. because I feel like I already quite yeah, okay, you've and been this here side, for a while. Yeah, I've been here for 12 years. So. Oh. Yeah. so. did you manage to find cool people or new friends? Definitely. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> I'm, yeah, I'm the friend. Yeah, like the two of us are friends and we've been out, uh, yeah. gone out, like besides just meeting in this class. So definitely. What attracted you to uh, to hip hop and why did you keep on doing it? I'm sure you could dance uh, mm. salsa or ballet, mm. or hmm. there are many uh, things you could do. But mm. you came here, and I assume you've been here for a while. How, yeah. And also, how long have you been dancing hip hop? Um, in this class particularly, like yeah. I think a few, a one and a half oh, year, yeah, maybe. almost, two, yeah. More. But I danced hip hop before, but maybe not this old school hip hop. More yeah. like as Ronnie was saying, more commercial. Yeah. Like as she says, like you know, she was saying that like now there are like all hip hop classes. They say hip hop, but it's mm -hmm. still mm, mm. commercial dance. Yeah. So. Yeah, I agree. I've always loved sort of freestyling and maybe I grew up in different places, but I also lived in the US for four years, and so that probably influenced me a lot. And because hip hop hip hop scene is so big over there, <laughs> obviously, and uh, yeah, so I remember when I used to go out with my friends, we used to go to the clubs. It was all hip hop. While if you move to other countries, that's not always the case. like, yeah, you get you get like house maybe or dance yeah. music. Dance hall. So like a Jamaica, lot of dance tall. Oh, yeah, yeah, that's also true, which is also fun. But like for some reason, like I always gravitated towards hip hop, and maybe like because of what Ronya was saying too, because they have the party moves that yeah. are standard. So when a song would come on, like everybody was doing the same thing because there's a specific move that goes with that dance yeah. and that song. So so it was just something that brought you together in the club, even though you didn't really know these people. So maybe going back again, yeah. it, it, all comes back to the sense of community and just dance and art in general. Like I think it brings people together. But hip hop, maybe even more, or it's one of the the ones yeah. that do bring people together. I, I just think for me, it's like I like that it's not girly vibe. Like, you know, just like you're really like you have a power like vibe, but it's just like kind of without gender, you know? Yeah, yeah. You don't want to <laughs> be like, woohoo, see my like <laughs> Yeah, yeah, like, yeah, that's know? true. That that was another point I was gonna yeah. bring up as well, that I'm very like I don't know, for some reason even I always was a little bit of a tomboy growing yeah. up and so maybe that's why I also gravitated more towards hip hop because it's just cooler, like it has a cool yeah. But you still can feel like, you know, like knowing you you're can, like you can whatever be, value and sexiness, but like sure. you know, not being like it's just because I'm curvy. Like yeah, you can be sexy and feminine, but kind of have that grit maybe yeah, exactly. and that, that coolness that that you wouldn't have with something like salsa, obviously, yeah. or something else. <laughs> now we're sitting here uh, not having this conversation in uh, in Danish, but rather in English, <laughs> and has it made a difference for you? Also, that the class uh, we just attended was in English, actually. Yeah. Uh, is is it a <laughs> is it a general thing? I don't know. Is the hip hop dancing environment more international minded? Uh, I have heard the cliche that uh, a lot of Danes, you know, can be a bit mm. closed. Mm. It's hard to meet new friends if you want to meet locals. Mm-hmm. Uh, has uh, dancing in general or this class in particular been a way to open that up a bit? I have a lot of Danish friends. I speak <laughs> like you know I understand Danish like you know hundred percent. So yeah. for me, it's like didn't make any difference, and mm. I think it's rare where actually teacher do it in English. Yeah, because like sure. it's yeah. So for me, it's like maybe I'm not really a good example mm. of this for me. I mean, um, by the time I took Ronja's class, I was already learning Danish. So even for me, I kind of had the basics and I knew what was going on if people like were teaching the classes in Danish, which does happen a lot, even with El Studio. Even though I think their policy is that if there is anybody who doesn't speak Danish, they're technically supposed to teach it in English, which is very interesting. I think it helps in some ways because for sure there's that language that connects us and it does make it feel a little bit more familiar. But even if it was in Danish, I think we would just have fun because it's more about the vibe, like you were saying yeah. as well before. <laughs> And it's just when you're just having fun, it doesn't matter what language you're speaking. <laughs> You're just and when you're fun. dancing, you don't really <laughs> yeah, yeah. Uh-huh. it was too hard to actually talk. Yeah, I was too uh, out of breath. Yeah. so, is there any advice you would? You said you danced for a long time and mm. then you mm. stopped, mm -hmm. and now you're dancing. Now mm -hmm. you're mm-hmm. dancing again. Yeah is there any advice um, to you can give to beginners or people who just started dancing and how you keep being motivated and how you keep being engaged mm. in uh, in dancing on like a long term. Mm. You know, maybe the first couple of weeks you shouldn't be upset that you can grab um, like you know this is pretty normal that you will feel like you can do anything and everyone is so much better and you should just keep going. Like, you know, and sometimes it's really discouraging because mm-hmm. you feel like everyone knows how to do the moves. But if you never like continue, you also would never learn. And then it yeah. becomes easier. So I feel like it's like this with any type of like hobbies or sports mm. where like the more you do it, the better. The <laughs> but also like not comparing yourself with the people close to yeah. you because you don't know if this person was here for like 15 years, like <laughs> dancing since they can walk or talented naturally or yeah. you know and you just this is your first time ever trying and you feel because this is how i first started like doing mm. house and hip hop i came mm. to a class where everyone was super high level and i was like i couldn't even like remember a yeah. move and you feel like really like oh my god yeah. i'm so like so bad but then i was like okay like i would do a break of one class and then i come back and then i came back and like it became better it's not like immediately, but it just just keep going. It does. Yeah, so. yeah, I totally agree. That is such an important point to make. That if you come and you see and you feel like everybody else is better than you, they were not that good at some <laughs> point you know they were also they had to start somewhere yeah. so that is really important to keep keep in mind like you said for whatever you're just starting um, and yeah and you grow and you will develop into that so so for sure you need perseverance like to to get there. But at the same time, I think when you find the right teacher and you find the right people and you find the right sort of environment and the mood, then it will keep you going because it will just like for me, I don't I don't ever think this is a class that I have to go to. It's something that I'm like, oh, I can't wait till yeah. I get to Thursday because I know I have hip hop and I just can't wait to get to the class. Yeah. So if you find something that's like that, of course, it's going to make your life easier. And I think I mean, maybe you just have to start with certain classes, certain dance classes. In the beginning, maybe they won't fit you, but eventually you'll probably find something that is like right. Your vibe. Yeah, exactly. So I think we can agree on it's very nerve wracking <laughs> to do new things in front mm. of other people. Mm-hmm. Do you agree with that? Do you or you or you are, I, you maybe like, you're the type of person who's like I don't care. <laughs> I'm just more like, whatever. There's always someone who will judge you. Yeah. Mm. Like I'm, I'm type of person like, maybe it will work out, maybe it's not. But no matter what, no one like it's not that everyone will like you or everyone will dislike you. Yeah. So I'm just, I always take things as an experience. So, yeah. Mm. so I think like, yeah, like yeah, whatever. Yeah, it probably helps if you have your <laughs> personality. Yeah. <laughs> but, but, that's a good mindset to have. Yeah, yeah. I mean, I think kind of jumping off of what you said, for sure, if you think about the fact that you know, there'll always be somebody who's better than you, but I think there'll always be somebody who's worse than you, at least at the same level at you. Like, nobody's always going to be yeah. better than you in every way. Because even with dance, like you were saying before, maybe you're just naturally talented sometimes, maybe some person has really studied the moves, but maybe somebody's really good at just grooving and feeling themselves. Because there's certain people that you can definitely tell that they've been trained, but then they're so kind of robotic in some mm. ways too. And Rania is always telling us, for example, to kind of like that's why she yeah, emphasizes yeah. like freestyle because she's like, but you have to feel it, like you know, yeah. you have to get into it. So, and that is what hip hop and I think a lot of dances like actually need more than being technically like perfect. Maybe other things like ballet or something is more important to be technically perfect, but a lot of these or kind popping, of maybe yeah, maybe, but something like hip hop especially, it's more about the, the groove. the groove and like yeah. if you're feeling yourself then you'll look amazing but if you're insecure then you'll yeah. look crap <laughs> so but it's also like what ronnie will say like yeah. everyone has different groove so my groove is different from yours and like you know you couldn't compare it like you know so everyone has their own style that's really encouraging <laughs> as a beginner can you recognize this experience of oh, I probably did something wrong. Everybody thinks I uh, look weird. I'm stupid. oh yeah. But, but um, also, has it been your experience dancing for a while that everybody has that experience? They're way too absorbed in themselves mm-hmm. to look at me mm. looking weird and doing the wrong steps or mm. whatever. I mean, I'm sometimes obviously if you don't get something like uh, the first time, even as somebody who's already experienced, it can make you feel a little bit like, <laughs> okay, what's wrong yeah. with me? <laughs> But I mean, but I think that's normal because of course you're not going to be at the level of like Rania, who's yeah. like actually doing it professionally. So. Um, yeah, I think I think it's you do get a little bit insecure sometimes, but um, for sure I can understand that feeling that as a beginner it's a little intimidating, but yeah, I think at the end of the day, like what you said is true. Nobody's really focusing on you. Everybody's <laughs> focusing on themselves because it gets them better, yeah. Yeah, because most of us are still trying to like figure out the step and counting in our heads. Like everybody's looking at themselves and not the other person. Yeah, yeah unless you're like amazing, maybe. You simply <laughs> don't have time to be like looking <laughs> yeah. at everyone. Yeah, and so what? I just like when I see someone better, I'm like, oh, that's nice move. I I need to try it next yeah. time. Yeah. So like it shouldn't be like oh my god, she's so much better. Like I need to go home cry, but more yeah. like wow, like I would try this next time. Maybe it will look yeah, good. So. Yeah, yeah, yeah. You should definitely feel more like you can get inspired by people, not like oh intimidated because oh wow they're so amazing. Because you can get there as well. <laughs> Why so encouraging? <laughs> <laughs> Speaking of encouragement, was there anything you can say uh, that you wished you knew when you mm. first a beginner dancing or when you started dancing again? Mm. I guess just to be yourself and um, and just I know it's hard to be confident, but just just believe in yourself because um, if you go in with the right attitude, then I think you get sort of a more positive result. While if you go in already thinking I'm gonna fail, and that's like anything in life, I think if you're already <laughs> going in with that sort of negative, pessimistic mentality, then you're probably not going to get so far. Yeah. So so I think um, just to tell if I could go back and tell myself something, just to you know be yourself, be more open, be curious, because a lot of good things can come from being that mm-hmm. way. Mm-hmm. I would say practice makes perfect. Like the more you do, <laughs> the the easier it becomes, and yeah. just like so, it's just more like if you do one class, it's okay, but if you do ten, you're for sure going to be better. So, yeah, so I think like especially when you're starting something, maybe it's like really nice to to do as much as you can. So it's you'll progress much faster. Yeah. I mean, even Rania says like sometimes like go back and practice at home and if you take that time to kind of practice by yourself as well you will see so much improvement because you're only coming to the class once a week anyway so so lastly uh, now we did this amazing hip hop class uh, if there was one song, one hip hop song that would always get you dancing, which one is it? Women uh, Know If Oh yes! <laughs> oh my God, you read my mind. It's like uh, "Give It to Me" with a uh, Justin Timberlake and Nelly Furtado and Timberland. In Timberland. Perfect. Yeah. Yeah. Then that's gonna be uh, the next song playing. Yeah. Perfect. Oh, yeah. nice. <laughs> Thank you so much for talking to us. Thank yeah, you. you're welcome. <laughs> Thank you so much. Is it going? Is it going? Is it going? Is it going? I don't know you're looking for. Hej Ida. Hej Jon. Vi er tilbage i studiet efter en øh, hyggelig tur til Vesterbro. Simpelthen, og nu til Indreby igen og tilbage til Indre By der her på 24 ja. hvor vi var jo ude og danse. Vi var ude og danse hiphop. Ja. Og ja. jeg kan huske, øh, noget af det sidste, du sagde til mig, øh, lige da vi tog afsted der, det var sådan, åh, oh, det var godt nok træt i benene og sådan noget. Altså sådan, hvordan var den der cykeltur hjem? med øh, Klarede du den? Ja, nu snakker jeg selvfølgelig om, at jeg ikke bor så langt væk fra Vesterbro, heldigvis. Så det var heldigvis ikke så langt hjem, jeg skulle. Men øh, hold da op. Og jeg havde også ondt i benene dagen efter. Altså, det var, øh, hmm. det var helt vildt. Vi snakkede om det meget, og, øh, og det er nok, fordi jeg ikke er så god form, at det var ligesom ugens motion, vi lavede <laughs> der i torsdags. Jeg havde, jeg havde rigtig ondt af mig selv dagen efter, da jeg vågnede op og skulle på arbejde. Jeg var sådan, ah, hold op, jeg har lavet noget i går. Meget udmattet, men på en fed måde. Forstår? Ja. Hvordan Ja, fordi en ting er at være sådan måske lidt fysisk udmattet, man er fysisk træt og sådan noget, men der kan også være noget andet over at tænke, jeg gjorde faktisk noget ret fedt. Det, ja. altså, det kan jo give en masse energi. Jeg har hørt en øh, klog sygeplejerske, jeg kender, mm. sige, øh, hvis nu man er stresset eller sådan noget, så er der nogle folk, der tænker, åh, oh, jeg skal spare på min energi, jeg skal ikke gøre noget, jeg skal bare lægge mig ned og chille. Og, og det kan også være en god strategi øh, i nogle tilfælde. Men en anden vigtig ting at gøre, det kan også være at gå den anden vej, at gøre ting, som giver en energi. Ja, og det tror jeg på. Den slags energi, måske ikke lige, hvis man har stresssymptomer, så. men øh, <laughs> måske i andre tilfælde, så tror jeg, der kan være noget af den slags energi, som kan komme ved at gøre nye ting. Ja, og det er både adrenalinen i at gøre, altså at være fysisk aktiv, men også det, hvor man er måske en lille smule udfordret. Det er sådan et dobbeltskud af adrenalin. Og det er mega nice, synes jeg. Men jeg havde altså også en lørdag på langs. Det havde jeg. Mm. Jeg var hardcore på arbejde tidligt fredag morgen, også selvom jeg var gået lidt sent i seng, for jeg kom hjem, og så skulle jeg lige ligge flade lidt på sofaen og snakke med mine roomies. Og, og så morgen efter, så var jeg sådan, fedt, jeg skal først møde på arbejde kl. 13, så får jeg en opringning. Jeg er lærervikar. Får en opringning. Hej, der kan du være her 38. Det var klokken var 10 minutter over syv på det tidspunkt. Hej, ja, det kan jeg godt. Øh, så det var en, også en lang fredag, jeg havde. Så hele lørdagen, der brugte jeg på at restituere. Og det var dejligt, men så nice. Og jeg står stadig ved, nu ligesom den her øh, begejstring over at prøve nye ting, og, og sveden, jeg især øh, havde på panden <laughs> den torsdag, er ligesom falmet, og det er faldet lidt til jorden det hele. Men jeg synes stadig, det var mega nice. Altså, hvis det ikke er fordi, at vi skal have noget andet nice nu på torsdag, så tror jeg, jeg havde været der på torsdag. Det var så godt. Jeg var meget, meget, meget positivt overrasket. Ej, hvor fedt. Meget mere, end jeg havde regnet med, fordi jeg har lavet... Øhm, har gået til gymnastik før, hvor vi har lavet noget rytmisk, men jeg havde det. Jeg synes, det var det mest kedelige i hele verden. Og så var det, det som om det var her, var en helt anden oplevelse. Og det er mega nice, at, at det her radioprogram, vi laver, ligesom giver en muligheden for at, at også selv være sådan, vent, det er mega nice at prøve nye ting, og jeg finder faktisk ud af noget. Altså, jeg prøver faktisk ting, jeg altid godt har kunne tænke mig ligesom, at gøre mere af, og det var lige så fedt, som jeg havde håbet på. Men har du eventuelt samme oplevelse her, fem dage efter vi, er, vi har stået på Vesterbro og danset? Øh, nu sagde du rigtig mange ting. Samme ja, oplevelse ja. af hvad, undskyld? En op, altså den samme oplevelse, som du havde lige da vi trådte ud af danslokalet. Hmm. Jeg tror for mig har det sunket ind på den måde, at i går var jeg nede i mit træningscenter og prøvede at træne lidt. Det gør jeg ikke så tit, men det sker. Og så kommer jeg også til at svede lidt og noget. Det var meget hyggeligt og sådan noget. Men øh, der er selvfølgelig masser af andre mennesker, men jeg tog der faktisk ned øh, og bare var der for mig selv. Og oplevelsen af, at øh, i dansestudiet der, at være der og være, øh, gøre noget sammen, uden at man helt forholdt sig til de andre, men gjorde det lidt alligevel. Den balance der, altså var på en måde øh, meget federe øh, i dansestudiet i forhold til, hvordan den er i et eller andet øh, kedeligt træningscenter, hvor man øh, løber lidt og løfter nogle ting. Og, og det er da også meget sjovt, og det er fint, og jeg har det godt med det bagefter. Men det er ikke... Øh... Måske den her måde at sige det på. Nede i sin træningscenter der, ikke? der har alle folk, de går i deres egen verden, og de hører deres egen musik, og de er meget... Øh, øh, øh. der er en anden stemning, når der er de der altså, måske, jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor pænt det er at sige, men øh, jeg vil kalde dem for beefcakes. Folk, som altså virkelig må have brugt meget. Det er et ret godt ord for det. Det var nok også det ord, jeg vil bruge. Altså folk, som må have brugt vildt meget tid og energi på at blive så store, at altså deres arme altså sådan hænger ud på siden, og de ikke rigtig kan komme ind. Øh, jeg så en, som skulle tale i telefon, som tog sin højre hånd med telefonen i, og hele vejen over til venstre øre for at tale telefon, fordi han ville ikke kunne holde højre arm op til højre øre. På grund af hans kæmpe guns. Altså, han var kæmpe stor, ikke? <laughs> Eller Nej. se både, øh, jeg vil sige, altså øh, både mænd og kvinder, som har taget så stramt tøj på, at der ikke er overladt særlig meget til fantasien, altså. Og det tror jeg, det giver en anden slags stemning, sådan et sted, som er meget anderledes end hvad der var øh, der på Vesterbro i dansestudiet, som var meget mere øh, altså chill, og folk grinede meget mere. Altså, der blev smilet mere. Og det, altså om en ting er at danse og sådan noget, men også bare som, som workout, så synes jeg helt klart, det kan noget, altså. Og det, det var da egentlig det, der fik mig til at overveje, sådan, hey, det var da egentlig meget, det kunne da, det kunne da godt være, at jeg skulle skifte nogle ting ud der. Ja, det er 100% også derfor, jeg ligesom, det er også en ting om, hvorfor jeg gerne vil starte. Det er fordi, jeg har prøvet det der med træningscenter. Det gjorde jeg i to uger, og så havde jeg, som måske alle andre, der på samme måde som mig, og jeg ved, jeg ikke er alene. Altså glemte jeg lige at opsige mit abonnement i sådan 8 måneder. Så derfor betalte jeg uh. for et fitnessabonnement i 8 måneder, og som jeg kun havde været der de to første uger. Fordi, pff, det ved jeg ikke det var da jeg boede hjemme og havde økonomi til at, det ved jeg ikke, smide 200 kroner ud af vinduet hver morgen, måned. Det havde aldrig sket nu. Og der er sådan en speciel slags dårlig samvittighed ved at opsige det, ikke? Fordi man, så dårlig man burde jo gøre det. Og, det ved, og de ringede jo også til mig og var sådan, hej Ida, har du stadig lyst til at have dit abonnement? Og så måtte jeg være sådan, nej, det har jeg ikke. Otte måneder efter, jeg ligesom var stoppet med at komme. Og det er øh, både øh, den her det måske lidt dogne side af mig, men også øh, siden af mig, som hader at være i træningscenter. For det var det, altså, det var grund til, at jeg kun gik der i to uger. Jeg synes, det var forfærdeligt. Og jeg er også øh, nogle, det er måske sådan lidt små underligt. altså det der med, jeg kommer virkelig hurtigt til at kede mig. Virkelig, virkelig, virkelig hurtigt. Altså det der med at løbe på løbebånd og øh, have musik i ørerne samtidig det fungerede slet ikke for mig, så jeg havde altid podcast i ørerne. Og når jeg fortalte det her til mine venner, så var det sådan, Ida, du er sindssyg. Hvordan kan du holde ud og bare lytte til folk, der står og snakker? Men det er nok også derfor, det er godt, at vi laver sådan noget samtale-radio nu, fordi det er sådan noget, <laughs> jeg også godt kan lide at, kan lide at lytte til. Vil du lytte til den her podcast, mens du trænede? Ja, det tror jeg. Og en klar opfordring til, at øh, hvis der er nogen, der har det ligesom mig, så synes jeg, at de skal lytte til den her podcast. Jeg vil gerne høre, om der er nogen, der har hørt på os to tale, mens de træner. Ja. Og for mig, så lytter jeg også altid til podcast, når jeg cykler. Og det vil jeg altså stadig klassificere. Det kan godt være som nykøbenhavner, at det er øh, meget blasfemisk at sige. Jeg synes stadig, at det med at cykle, det er stadig min daglige motion. Det synes jeg altså. Fedt. Men, Helt øh, sikkert. Øh, ja, og det var det, der var så mega nice ved at danse, fordi jeg ved med mig selv, jeg synes, det ville være røvsygt at træne alene i træningscenter. Det kommer jeg aldrig til igen. Og jeg ved, at jeg kun bliver holdt op på at ligesom motionere, øh, hårdere end det at cykle en gang om ugen, hvis jeg ligesom har et hold, jeg forpligter mig til. Jeg ved, der er nogen, der altså, forbereder til det, som ikke er mig. Der er nogen, der møder op. Øh, der er nogle mennesker, der regner med, at jeg måske er der. Og det er jo sådan et dansehold, som det vi dansede på. Jeg ved, det sker hver torsdag, og der er ligesom nogle mennesker, der måske regner med, at jeg dukker op. Og det gør også, at jeg endnu mere har lyst til det. Både fordi, at, at det er nice at gøre ting sammen med andre, Øhm, og det kommer vi også til at snakke om øh, lidt senere, det der med at gøre noget nyt foran andre. Men jeg synes også, at det er, at det er måske også min dårlige samvittighed, der gør, at hvis der er andre mennesker, der regner med af dig, så forpligter jeg mig en lille smule mere til at gøre det faktisk. Ja. Jeg tror, der er helt sikkert nogle coaches, der har et fint ord for sådan noget pre-commitment. Ja. Altså, at man det kan være meget, nemt, meget nemmere at forpligte sig øh, over for andre end over for sig selv. Ja. Det er en vigtig ting der. Når så man øh, gør det, når man siger, det her vil jeg gerne, så har man jo også åbnet chancen for, alle mulige andre ting kan ske, når andre, mennesker, andre folk er i nærheden. Så som, det kan gå galt. Man kan se grim ud. Man kan blive syg. Man kan føle sig doven øh, man kan lave de forkerte trin, man kan være dårlig til det, man gør. Der kan være alt, ligesom man kan forbryde sig mod den måde, man er i netop det der rum på, om så det er, og øh, om måden, man er i træningscenter på, eller måden, man danser hiphop på, eller hvilken kontekst nu er, man er i. Synes du, det var øh, altså grænseoverskridende at være i det rum der med de andre hiphopper, hiphop-dansere? Nå ja, det er vigtigt. Det var vi jo også den dag. Hmm. Jeg tror, at der var en klart en, en selvbevidsthed og en pinlighedsbarriere over for mig selv, jeg skulle over. Det her med, at, at vi ligesom gik i gang, og det var meget hurtigt og lige på. Og så stod vi der ved siden af hinanden, og som sagt, så kender vi ikke, altså, det, du blev meget hurtigt sådan min tryghedsperson. Så det er sådan, når jeg havde det mega mærkeligt i min egen krop, så kiggede jeg hen på dig, og så var jeg sådan, men du har det lige så mærkeligt i din egen krop også. Hvordan så jeg ud der? Hvordan så min mærkelige krop ud der? Jeg kunne virkelig ikke. <laughs> jeg tror, det værste var det, det var, jeg kunne ikke læse dig overhovedet. Så jeg tror også, jeg havde sådan en fornemmelse af, at du... <laughs> jeg tænkte, det her, det er nice. Jeg synes, det er lidt underligt. Jeg synes, det er lidt, lidt svært at være i jeg kigger lige hen på Jon for ligesom at se, om jeg kan afspejle de følelser i ham. Og du lignede en, der tænkte, i hvert fald, jeg ved ikke, om det var sådan, men jeg kiggede på dig, <laughs> og du lignede en, der tænkte, Ida, det her det er den værste beslutning, jeg nogensinde har taget. <laughs> jeg skal, hvorfor har jeg nogensinde sagt ja til at lave et program med dig, om at vi skal ud og prøve nye ting, som er så grænseoverskridende som det med at danse foran andre. Og det var, øh, det var ikke helt min oplevelse, vil jeg sige. Okay. Jeg var øh, lidt ude af skide. <laughs> ja. Men det var, ikke, altså, det var overhovedet ikke det værste, jeg nogensinde har gjort. Okay, det er jeg øh, for at høre. Øh, jeg vil sige, det har været en del af øh, pre-commitment til at lave det her ja. program overhovedet. Det har været at altså, sætte mig selv i den der situation. Ja. Og det var da noget underligt. Ja. Det var ikke øh, min comfort zone, det der. Men øh, jeg tror, den faldt øh, altså, sådan, på et godt sted. Sådan øh, lige ud over, hvad jeg ellers ville gøre men ikke sådan, så jeg var helt ude Nej, okay. Men da jeg ligesom kom ud over i hvert fald den der barriere, så synes jeg, det var så nice. Og det er også derfor, jeg godt kunne tænke mig at gøre det igen. Jeg elskede det så meget, og jeg følte mig med, og jeg følte mig så meget... Jeg identificerede mig helt vildt meget med de andre mennesker, der også var i rummet. Både fordi og det vi, vi snakkede om, eller vi kommer til at snakke om også, at sådan, der var jo ekstremt mange mennesker, der lignede mig. Altså, vi var, størstedelen af dem var kvinder, og, og den dans, vi nok også dansede, var også, øh, hvad Ronja selv beskriver som lidt mere feminin. Mm. Så jeg, rummet føltes ekstremt trygt. Og jeg ved ikke, om du har haft samme oplevelse. Men jeg tror også, og det har jeg tænkt over efterfølgende, grunden til, at, og det er jo virkelig rart for mig, at det føles trygt, og jeg følte mig rigtig tilpas i det, vi dansede, men det kommer jo ligesom også fra min egen fordom og indoktrinerede stereotyper omkring, hvad dans er. Jeg vidste jo godt jo, inden, altså på forhånd, at de mennesker, der ville være i det danselokale sammen med os, var kvinder på nok nogenlunde min alder, måske lidt ældre, men som havde samme, som ligesom var her af samme grund, at det var rart og nice at danse, der var en enkelt anden mand end, ud over dig, og det kunne jeg forestille mig også var ret nice, at man, at man ikke følte, at man var den eneste, der ligesom var dukket op til den her team. Men jeg vidste godt, at det ikke på samme måde ville være grænseoverskridende. På grund af de her kønnede stereotyper, vidste jeg godt, at det var primært kvinder, der ville dukke op til en hip-hop-team, for eksempel. Altså, Fø- det, øh, altså, det kan jeg rigtig godt genkende. Nu går tiden her, og vi snakker. Ja. Så skal vi ikke lige øh, høre et stykke musik? Jo. Og så vender vi tilbage, øh, og så har jeg måske lige en ting eller to at sige om det der. Det synes jeg. Fedt. Music make you lose control. Music make you lose control. Let's go. Hey, hey, hey, hey, hey, Here we go now. Here we go now. Here we go now. you Mr. in the house. got a cute face, chubby waist, thick legs in shape, rump shaking. Hej og velkommen tilbage. Det var sgu da noget meget fedt musik, var. Ja. Men vi kom jo ligesom fra, at, at jeg snakkede omkring det her med de kønneste typer, der er bundet til dansen. Og så kunne jeg godt tænke mig at, at spørge dig måske om, du havde samme forudsætninger, at du havde tænkt, det her det bliver måske lidt mere grænseoverskridende, fordi at du ved, at du kommer til at måske være den eneste mand derinde. Eller hvordan, hvordan var, din, hvordan var dit forhold til det? Altså, jeg havde tænkt flere ting om det der. Mm. Øh, øh, altså, jeg tror, det første, det var, at jeg tænkte på mig selv, at sådan, altså, jeg er rimelig dårlig til at danse, fordi altså, det gør jeg ikke særlig meget, det der. Og jeg, det, det har jeg sagt før øh, her, men det er ikke ligesom, det falder mig ikke så naturligt. Og det var en af de ting, som ville gøre, at jeg skilte mig ud i det rum der. Og der tror jeg godt, man kan skille mellem to ting. ting. en ting er, hvordan jeg skiller mig ud i forhold til den måde, jeg bliver set på, og så hvordan jeg skiller mig ud i forhold til den måde, jeg tror, andre folk vil se mig på. Ja. Og hvis vi starter med mig selv, så tænker jeg bare, altså jeg er dårlig til at danse. Har jeg, har, jeg, har jeg taget det rigtige øh, tøj på? Skulle jeg have haft nogle andre sko på? Hvordan er det lige, man gør det der? Jeg har ikke rigtig sådan, øh, min dansekoordination er ikke sådan lige øh, top lækker. Øh, altså, der, altså når man ser nogle af de andre øh, dans der, så så havde de det jo bare super fedt. Øh, de hvilede i det på en helt anden måde, og havde det sjov, og sådan arbejde lidt med nogle små detaljer. Og, og, sådan, og der, var der, altså, der var et af de der trin, som jeg bare aldrig nåede at få fat i. Nej, men du var vildt god til at freestyle. Og de der hænder og de der poses, jeg var så imponeret. Altså, Ej, tak. Der, <laughs> ja, Fedt. Jeg var så imponeret. Altså, du, du havde dem, og, og de var der hver gang. Hun var sådan, så smid lidt med jeres hænder. Og jeg anede ikke, hvad jeg skulle bruge mine hænder til, fordi jeg kan rigtig godt lide at blive fortalt, <laughs> hvad jeg skal gøre. Men mm. du var der. Du var sådan, okay, hvis der er én ting, jeg ligesom kan finde ud af, så er det at putte hænderne i vejret og sige, way. Så den anden ting, at være i det der rum, som øh, noget, jeg tænker, en anden måde, jeg kunne skille mig ud på i forhold til den, hvordan andre folk måske kunne se mig. Og der tænker jeg, der er det meget klassisk, at være sådan lidt udefra kommende mand. Jeg er rimelig sikker på, at jeg bare far var den ældste i lokalet også. Det kan være noget af det, som kan trække fra andre folks øh, oplevelse af at have det sjovt at være trygge, og bliver der nu kigget forkert, eller hvad sker der der, eller... Øh, og den bevidsthed prøver jeg det også selv at have. Øh, på godt og ondt ødelægger jeg noget for nogen herude, øh, er det okay, og sådan noget. Og alle folk var super flinke, og jeg hørte ikke noget. Men øh, altså, det sidder der også i mig når jeg er i den der kontekst, som jeg tror ville være helt anderledes, hvis jeg var et andet sted, for eksempel. Jeg var øh, ikke helt på samme måde, men en lille øh, anekdote her, det var, at øh, jeg var rigtig heldig at få nogle rigtig øh, billige billetter her den anden dag til at komme ind i deres koncertsal og høre øh, øh, 10. symfoni. Og det var jo for vildt altså. Men på samme måde ikke helt på samme måde, men lidt, så at være, se alle de der, altså nu siger jeg gamle mennesker på, jeg tænker i mindst 60 plus, i deres meget fine tøj, og jeg er sådan, oh, skal man klappe nu, eller skal jeg sidde ned, eller er det okay, eller hvor, øh, hvordan er det? Og det var sjovt. Der var nemlig kun den første udgave, jeg skilte mig ud, fordi jeg er anderledes på den måde, men slet ikke på den der måde i forhold til, forstyrrer jeg nogen nu, øh, gør jeg, er jeg på en forkert måde i det her rum? Der er det heldigvis meget nemt bare at lade være med at klappe, så ved man, at man ikke gør det på det forkerte tidspunkt. Så. Det føler jeg en meget god regel. Den skal vi lige... Altså, det er regel nummer et, så hvis man er en ny i, øh, i operascenen, det er bare aldrig klap, for så gør du ikke noget forkert. Det var godt nok ikke opera, det var øh, øh en stor symfoni. No. Øh, meget dramatisk, og øh, man kan virkelig høre... Øh, hvad hedder det, Sovjetunionen, når, når Stalin kommer trampen ind over og undertrykker alle folk. Wow. Jamen, jeg vil måske også bare gerne nu erkende, jeg er ikke så, jeg er ikke så højkulturel. Vil man sige det sådan? Jeg er ikke så højkulturel. Jeg har ikke... Øh, det der med at tage ballet og sådan noget, det har jeg gjort en enkelt gang, dengang jeg, øh, dengang jeg var helt lille, øh, inden at se Svanesøen. Og det er det. Så sådan noget med øh, sådan lidt højkulturel ting, mm. der, er lidt, der har jeg det befundet mig sådan nogle steder. Men nice. Altså, så jo, på den måde synes jeg da også, at altså min køn og alder, og hvordan jeg kender til det der rum og sådan noget, spillet ind i den måde at være der på, og den måde, jeg opfattede mig selv på. Det var desværre ikke noget, vi øh, fik spurgt nogle af de andre om, øh, og det kan også være enormt svært at tale om. Så det vil jeg sige, det er i hvert fald en ting, som generelt er øh, meget vigtigt at være opmærksom på, når man går ud nye steder. Generelt for alle. Måske specielt for mænd, hvis man er et sted, hvor der primært er kvinder. Jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg skal gøre med den der følelse, men den sidder altid lige uh, og, og, og driller og irriterer i, i baghovedet. Ja, men jeg tror også, at det her med, at, at vi ligesom gjorde det sammen, og vi er to meget forskellige mennesker, mm. det gør også, at jeg havde i hvert fald fornemmelsen af, at, at selvom det var grænseoverskridende, så synes jeg så synes du også, det var en god oplevelse. Så selvom, ja, helt sikkert. ja, det er præcis. Så selvom, at det måske ikke lige var der, hvor at du kønsstereotypt havde ville have passet ind, så var det jo stadig ikke en, en hindring for, at, at du kunne deltage aktivt. Vi snakkede jo også med en masse om, at da vi spillede øh, hvad hedder, CSGO, snakkede vi også om, at, at der var meget stor forskel på, hvordan kvinder og mænd bliver behandlet i den online gaming-verden. Men det skal jo heller ikke være en stopper for, at hvis det er noget, man synes er nice, så skal man gøre det. Øh, der er bare nogle andre forudsætninger. Øh, desværre, som ligesom er, <laughs> er integreret i, i det samfund, vi lever i, uden at skulle blive alt for, <laughs> alt for politisk. <laughs> Den, øh, det kunne man også snakke meget lang om. Ja, Jeg tror måske ikke lige, det det, den her podcast handler om. Lige præcis. Og derfor, så synes jeg også, vi skal gå videre. Udover at vi nu har haft en, en længere samtale om, hvordan vi ligesom synes, det var at være i det her rum. Hvad synes du så, at eller hvis du har, har du lært noget af det? Jeg tror ikke, jeg har lært noget nyt, fordi det er jo ikke sådan, at jeg aldrig har prøvet at danse før, men jeg har ikke rigtig været til en danseteam på den måde. Så jeg tror mest, det har været en rigtig god reminder om, det der, det burde alle bare gøre noget mere hele tiden. Den synes jeg, det synes jeg er meget fair. Når man gør nye ting, så bliver ens handlerum ligesom sådan lidt generelt udvidet. Måske hvis øh, jeg er ude et eller andet sted, så tror jeg måske, det vil være lige lidt nemmere for mig at, øh, at være med, hvis der skal danses øh, næste gang. Måske, nu... måske stadig lige med et par bajer under frakken, men altså øh, stadig lige lidt nemmere måske. og nu kan du også se der party steps, som vi lærte af Ronja. Det så dem kan du altid smide frem. Jeg føler i hvert fald, at det var ligesom... Ja, dem kan man altid tage op af hatten der, ikke? Fuldstændig. Det var, jeg føler også, det var ideen bag at kunne de her party steps. Jeg vil, jeg vil gerne tilslutte mig øh, samme kommentar som dig jeg tror ikke, jeg føler, at jeg har lært noget nyt, fordi at, som sagt, så danser jeg jo også og har lavet rytmisk, andre rytmiske ting før. Og danser især, hvis jeg har fået mig en, øh, en skinny bitch eller en Aperol Spritz, eller hvad man nu, hvad nu passer i forhold til... Klassikerne. Fuldstændig. <laughs> hvad det nu passer i forhold til årstiden. Men det har klart været en reminder om, hvor meget jeg elsker at bevæge mig på den måde. Og at det er en klart en udtryksform, og jeg godt kan forstå, hvorfor at man godt kunne tænke sig at leve af det. Det kan jeg godt forstå som en som Ronja. Hun tænker, det her, det vil jeg bare gøre hver dag. Altid. Det synes jeg er meget nice. Mm-hmm. Jo, og så snakkede vi om det her med, at det hele tiden bliver udvidet. Du nævnte i hvert fald, at du hele tiden synes, at, at din horisont måske hele tiden bliver udvidet, og du kan tage med fra det her, vi prøver, til hverdagssituationer. Er der så noget, du vil mene herfra klart fra vores danseteam, du vil kunne tage med, når vi senere skal prøve andre nye ting? Hmm. Jeg tror, jeg vil øh, være mere opmærksom på lige at så vidt muligt lige prøve at tjekke lidt ind og lige kigge lidt rundt og hvad foregår der på trods af, at jeg helt klart også kunne genkende den oplevelse, som øh, jeg tror Ronja nævnte, og vi talte også om det, det her med, at alle folk bare har for travlt med at kigge ind af, ja. til at man ligesom, åh, kigge rundt. Det kræver enormt meget overskud, når man skal lære de der trin og finde ud af alt muligt, øh, lytte til musikken og sådan noget. Øh, så det er helt klart noget, jeg vil prøve at være bedre til, selvom det er svært. Men jeg synes også, der var en rigtig god accept i at blive mindet om, altså det er okay, fordi sådan har alle de andre det også. Øh, at den, øh, det, det tror jeg er det vigtigste, jeg tager med mig. Det er, alle de andre har også for travlt. Altså alt for travlt med at tænke på sig selv, til at tænke på, kunne du lige det der trin? Psst, altså, de var der sikkert også. Det kan godt være, at det ikke lige var i sidste uge, men altså, så har de været der. Og de er der måske endda lige nu. Mega fucking enige. Det synes jeg er, det er klart det bedste tip. Faktisk nogensinde. Wow. Ja, det tror jeg, jeg synes. Jeg tror, man kan bruge det, ikke kun hvis man skal prøve at danse for første gang, men mm, for meget i det her liv, at ingen andre tænker, det er meget trist, men ingen andre tænker så meget på en, som man selv gør, og derfor så skal man bare gøre de ting, der gør, man, der gør en glad, man synes er nice. Jeg synes, vi skal øh, lukke dansen øh, på den der, på de gode ord der. Det men heldigvis, så er vi jo ikke færdige med at øh, prøve nye ting. Overhovedet ikke. Fordi næste gang vi skal ud, så skal vi nemlig ud og gøre noget, som jeg også tror, alle folk øh, har prøvet. Måske gør de det en gang imellem. Måske når de er på cyklen. Måske når de er i badet. Kan I gætte det? <laughs> Måske er det blot en saga blot fra efterskoletiden. Hvem ved? Vi skal ud og synge. Wow, og da du sagde det med efterskolen, det, jeg blev lige, det væltede ind med nostalgi for gang, jeg selv gik på efterskole. Mm. Nu siger jeg nostalgi, som om det ikke var sådan kun seks år siden, jeg gik på efterskole, men... Nej, det er rimelig langt. Er det ikke også, kan man ikke godt kalde det lidt nostalgisk? Oh, jo, jo. Hvor jeg hver morgen havde min kære højskolesangbog og skulle synge de, altså hele efterskolen skulle synge de mest fantastiske sange, og det er en god sangbog. Jeg elskede det i hvert fald. Men vi skal jo ikke bare øh, synge. Vi skal jo ud til et øh, barbershop-kor. Det er crazy. Jeg glæder mig så meget. Og jeg har virkelig også, øh, jeg har hørt nogle øh, optagelser af, øh, hvad, øhm, øh, hvad de har lavet, og det lyder altså, altså helt vildt flot. Det er bare virkelig øh, nogle skarpe folk, øh, vi skal ud og være med. Så jeg, altså på en helt anden måde end her, da vi dansede, så håber jeg bare ikke, at vi kommer ud og ødelægger det hele, fordi Altså, så god en sanger er jeg heller ikke. Nej. Men øh, jeg har fået en forsikring om, at øh, det skal nok gå, selvom vi ikke kommer til at være med på alting hele tiden. Nej. Og det, det jeg, tror jeg også er bedst. Det tror jeg også. Og så tror jeg også, at det er meget fint, at øh, vi, skal, vi skal i hvert fald nok ikke have nogen forventninger om, at de øh, tænker, at de lige vil åbne en plads i koret for os. Det er måske øh, bedst for alle parter på den måde. Ja, det synes jeg er en færre afslutning det var, øh, det var dagens afsnit. Så øhm, tak for denne gang. Vi ja. slutter af med lidt mere lækker musik, og så ses vi i næste omgang. Det gør vi. Vi ses. Hej. Du, du, du, du, du, du, du, They used to tell me I was building a dream, and so.